פרק ז' בשנת חדל לבלשצר מלך בבל, דניאל חלם חזה, וחזבי רשה על משכבה, בדין חלמה חטב, רש מילין אמר. ענה דניאל ואמר, חזה הבט בחזבי עם לליה, וארו ארבע רוחי שמיה, מגיחן לימה רבה. וארבע חיוון רב רבן סלקן מן ימה, שניין דה מן דה. קדמייתה כאריה וגפין די נשאר לה. חזה הבט עדים מריטו גפה, ונטילת מן ארעה, ועל רגליין כאנש הקימת, ולבב אנש יהיב לה. וערו חיבה אחורי. תניינה דומיה לדוב, ולסתר חד הקימת, ותלת עלעין בפומה, בן שינה, וכן אמירין לה, קומי אכולי בשר שגי. בתר דנה חזה הבט, וערו אחורי כנמר, ולהגפין ארבע, די עוף על גבה. וארבעה ראשין לחפתה, ושלטן יהיב לה. בתרדנה חזה הבט בחזבי לליה, וארו חבה רביעה, דחילה ואימתני, ותקיפה יתירה, ושיניין דפרזל לה רברבן, אכלה ומדקה ושערה ברגלה רפסה. והיא משניה מן כל חבטה די קדמה, וקרניין עשר לה. מסתכל הבט בקרניה, ועלו קרן, אחורי, זעירה, סלקת ביניהן, ותלת מן קרניה קדמייתה, את עקרה מן קודמה, ועלו עיינין כעיני אנשה בקרנדה, ופום ממלל רברבן. חזה הבט עדי חרסבן רמיב, ועתיק יומין יטיב, לבושה כתלג חיבר, ושער רשה כעמר נקה, קרסייה שביבין דינור, גלגילו היא נור דלק. נהר דינור נגד ונפק, מן קודמו היא, אלף אלפין, ישמשונה, וריבו רבבן, קדמו היא יקומון. דינה יתיב וספרין פתיחו. חזה הבט בדין מן קל מליה, רב רבתה די קרנה ממללה, חזה הבט עדתי כתילת חפתה, והובת גשמה, והיבת לקדת אשה. ושאר חפתה העדיב של תנהון, וארכה וחיין יהיבת להון עד זמן ועידן. חזה הבט בחזבי ליליה, וערו עם ענני שמיה, כבר אנש עטי הווה, ועד עתיק יומיה מתה, וכדמו היא הקרבו היא. יהי ושלטן ויכר ומלכו, וכל עממיה ומיה ולשניה ליפלחון. לא שלטנה שלטן עלם דילה יעדה ומלכותה דילה תתחבל. את קריית רוחי ענה דניאל בגו נדנה, וחזבי ראשי יבהלונני. תרבט על חד מן כאמיה, ויציבה אבעה מנה על כל דנה, ואמר לי ופשר מליה יהודיענני. אילן חבטה רברבתה די אינין ארבע, ארבעה מלכין יקומון מן ארעה, ויקבלון מלכותה קדישי עליונין, ויחסנון מלכותה עד עלמא ועד עלם עלמיה. עדיין צבית ליד צבא על חבדה, רביעייתה, די הבת שניה מן כליהן, דחילה יתירה שינה בפרזל ותפרה דנחש, אכלה מדקה ושארה ברגלה, רפסה. ועל קרניה עשר די ורשה, ואחורי די סילקת, ונפלה מן קודמה תלת, וקרנה די כן, ועיינין לה, ופום ממליל רברבן, וחזבה רב מן חברתה. חזה הבט, וקרנה דיכן עבדה, קרב עם קדישין ויחלה להון. עד די אתה עתיק יומיה, ודינה יהיב לקדישי עליונין, וזמנה מתה, ומלכותה החסינו קדישין. כן אמר, חפתה רביעייתה מלכו רביעה, תהווה וארעה די תשנה מן כל מלכבתה? ותחול כל ארעה ותדושנה ותבקינה. וקרניה עשר, מנה מלכותה עשרה מלכין יקומון, ואחורן יקום אחריהון, והוא ישנה מן קדמיה, ותלתה מלכין ישפיל, ומילין לצד עילאה ימליל, ולקדישי עליונין יבלה, ויסבר להשניה זמנין ודת, ויתייהבון בידי עד עידן ועידנין ופלג עידן. ודינה יטיב, ושלטני יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופה, ומלכותה ושלטנה ורבותה די מלכבת תחות כל שמיה, יהי בת לעם קדישי עליונין, מלכותה מלכות עלם, וכל שלטניה לה יפלחון וישתמעון. עד כה סופה דמילתה. אנא דניאל שגיא רעיוני יבהלונני, וזיווי ישתנון עלי, ומילתה בלבי נטרית.